Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում երեք կայացած դիտարկումից հետո դեսպան Կասպուշիկը հայտարարություն է տարածել։ ԼՂՀ արտգոսնախարարը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարին հրավիրել է Արցախ։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում հանդիսավորությամբ նշվել է ուսուցչի մասնագիտական օրը։ Արցախցի հերոս Աշոտ Ղուլյանի ծննդյան օրվաներս նվիրված Քաշաթավում կայացած միջոցառումը։ Մոսկվայում ավարտին մոտեցող շախմատի հուշամրցաշարում Լևոն Արոնյանը մեկ միավորով զիջում է առաջատարին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Հոկտեմբերի 5-ի լույս 6-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 50 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 850 կրակոց։ Առավել ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել արևելյան եւ հյուսիսարևելյան ուղություններում։ Նշված հատվածներում ադրբեջանական զինուժը կիրառել է Իստիգլալ եւ Սևնետ տիպի հերահար դիպուկահար հրացաններ։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Այսօր տեղի ունեցավ ԼՂ ազգային ժողովի հերթական լիագումարնիստը։ Օրակարգում 1 հարցեր 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրինագիծը։ Նիստին ներկա էր նաեւ մեր գործընկեր Բելլա Լալայանը։ Ինչպես արդեն բազմիցս խոսվել է, թե կառավարության նիստերի ժամանակ, թե ներկայացվել զանգվածային լրատվամիջոցներով, ապրիլյան պատերազմը պարտադրել է կառավարությանը վերանալ բյուջեի ծախսերը եւ իրականացնել փոփոխություններ ու լրացումներ։ Հենց այդ փոփոխություններն ու լրացումներն այսօր խորհրդարանի քննարկման է ներկայացրել Արցախի ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը։ Ամենից առաջ Թևոսյանը նշեց, որ 3 միլիարդով կնվազեն պետական բյուջեի եկամուտները, ընդորում այդ 3 միլիարդից 1.1 միլիարդը ապրիլյան պատերազմի պատճառով տնտեսվարող սուբ սուբյեկտների խաթարված գործունեության հետևանք է։ Մյուս կողմից փոքր եւ միջինձեռնարկատիրության աջակցության կառավարության քաղաքականության նոր մոտեցումների համաձայն 300 միլիոն դրամի չափով արտոնություններ են սահմանվել այս ոլորտի սուբյեկտների համար։ 3 միլիարդից մնացած 1.6 միլիարդը base metals-ից սպասվող եկամուտներն են պետական բյուջե, որ չի լինելու իրենք սկզբնական փուլում տվել են 4.2 տասնորդական միլիարդ դրամի չափով, իսկ հաշվված դրությամբ ներկայացնում են, որ 1.6 տասնորդական միլիարդ դրամով քիչ գումարներ կմուտքագրվի։ Դա տարբեր պատճառներով, ինչպես ապրիլյան պատերազմը, այնպես էլ ներդրումների ծրագրերում փոփոխություն իրականացնելու հետևանքով եւ բղնձի գների չեցման պարագան Կատարված փոփոխությունները ծախսերի մասով տարբեր հոդվածներով կրճատվել են մոտ 2 միլիարդ դրամի չափով նախատեսված ծախսեր, սակայն դրանք որևէ կերպ չեն ազդելու նախանշված մասնավորապես սոցիալական ծրագրերի իրականացման վրա։ Մյուս կողմից 2.7 միլիարդ դրամով ավելացել են քաղաքաշինության նողված ծախսերը։ Այսպիսով ընդհանուր մեր բյուջեն 3.7 միլիարդ դրամով կավելանա պակասուրդը, փոխառության միջոցների հաշվին կփակվի եւ այդ ծախսերը կիրականացվի ինչ որ նախատեսվում է այս օրենքի նախագծով։ Բյուջեի պակասուրդը եւ բեռը թեթեվացնելու նպատակով քաղաքականությունը օժանդակ ելք է գտել այս օրերին բանակցությունները վարում Արցախի էներգո Փակ բաժնետիրական ընկերության հետ, որի մասին ֆինանսների նախարարը եւս տեղեկացրեց խորհրդարանին էլեկտրոցանցի շտականաշնորհման հետ կապված, այնտեղ մենք ունենք գումարներ ներդրած մոտ 4 միլիարդի չափով, այդ գումարները հետ կվերադարձնեն 4 դիրամսակ։ Արդեն առաջի փուլը երևի այսքանի օրվա ընթացքում կստանանք, երաշխիքը արդեն տրամադրել են, կուղենք այդ փոփոխությունների ծախսերը ֆինանսավորման համար։ Բյուջեում նախատեսված փոփոխությունների վերաբերյալ падգամավորների կողմից ըստ էության հարցեր չանչեցին։ Միայն փոքրիկ հստակեցումներ եղան։ Իսկ շարժում 88 խմբակցության նախագահ Էդուարդ Աղաբեկյանը ներկայացրեց նախագծի վերաբերյալ խմբակցության կարծիքը։ Մենք կողմ ենք քվարկելու բյուջեի կատարված փոփոխությունը առաջինը քանի որ գումարների որոշ մասը զգալի մասը ուղղում է անվտանգության հարցերին։ Երկրորդ, ըստ էության բյուջեի փոփոխությունների զուգահեռ նաև առաջարկում է նաև վերաբաշխումներ, որոնք միշտ էլ առ այսօր էլ կառավարությունը իրականացրել է, բայց ամեն դեպքում արդեն 25 տարվա պետություն ենք ազգային ժողովին ամենան դեպս ընդհանրակարգը ներկայացնելու փենը առաջանում։ Եվ երրորդը, որ ավելի պրագմատիկ, որ լավագույն ցանկություններ չդնել բյուջեյում դեֆիցիտ եւ այնուհետեւ բան։ Նույն վերաբերում է եւ բեսմեթելզին եւ այլ գումարներին Հայաստանի Հանրապետությունից, չգիտեմ, բարձանազան պայմանավորվածություններից ամենատեպս առանց պայմանագրա իրավական հետևանքների։ Միակ մտահոգությունը բյուջեի դեֆիցիտի աճի հետ կապված եւ պահոցների հետ կապված։ Ամեն դեպքում այս երեք գործոնները հաշվի առնելով մեր կարծիքը դրական է կատարվել փոփոխություններում։ Բելալալայան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հոկտեմբերի 5-ին միավորված ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Զեյիդ Ռադ Ալ-Հուսեյնին է փոխանցվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանի նամակը կապված սույն թվականի սեպտեմբերի 13-ին Մարդու իրավունքների խորհրդի 33-րդ նստաշրջանի շրջանակներում արված Գերագույն հանձնակատարի հայտարարության հետ։ Առայն որ նրա գրասենյակը հնարավորություն ունի ցանոթանալու Լեռնային Ղարաբաղում կոնֆլիկտային իրավիճակին, այդ թվում այս տարվա ապրիլի իրադարձություններից հետո։ Նշելով, որ ԼՂ իշխանությունները ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի Գրասինյակի կողմից Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու մտադրության մասին որևէ հարցում չեն ստացել, ԼՂ արտգոսնախարարության ղեկավարը ափսոսանք է հայտնել, որ Գրասինյակը ավելի քան 2 տասնամյակ եւ նույնիսկ 20 թվականի ապրիլին ադրբեջանական ագրեսիայից հետո չի կարողանում այցելել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն։ Կարծում ենք միավորված ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարը պետք է հնարավորություն ունենա ստուգելու ապրիլյան ագրեսիայի ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից իրագործված մարդու իրավունքների զանգվածային ու կոպտագույն խախտման պատշաճորեն փաստագրված դեպքերը եւ ռազմական հանցագործությունները, ինչպես նաեւ ԼՂՀ քաղաքացիական բնակչության, այնպես էլ զինծառայողների դեմ։ Համոզված ենք, որ միջազգային հանրությունը պետք է արձագանքի այդ հանցագործություններին դրանց կրկնությունը կանխելու նպատակով։ Հակառակ դեպքում իրականացնողների անպատժելիությունը կարող է խրախուսել հետագայում եւս Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ ուժի կիրառումը, նշվում է նամակում։ Հավաստիացնելով, որ ԼՂ իշխանությունները բաց են միավորված ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի հետ անկեղծ համագործակցությանը ուղղված ժողովրդավարական նորմերի եւ սկզբունքների ամրապնմանը, ինչպես նաեւ կոնֆլիկտային իրավիճակում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, ԼՂ արտաքին գործերի նախարարը հրավիրել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարին այցելել Լեռնային Ղարաբաղ կամ ուղարկել թիմ անաչար եւ օբյեկտիվ գնահատական տալ ստանալու մարդու իրավունքների բնագավառում արգա իրավիճակին, ինչպես նաև այս տարվա ապրիլին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ իրագործված հանցագործություններին։ Ասվում է նամակում. Հայաստանում հաստատել են ռազմաարդյունաբերական ոլորտի ընկերություններին աճակցելու կարգը։ Հոկտեմբերի 6-ին կառավարության նիստի ժամանակ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը ասել է, որ աջակցության ձևերը ներառելու են ֆինանսական օգնություն, այդ թվում վարկային երաշխիքներ ու կապիտալի համալրման միջոցներ, լիզինգային տոկոսների սուբսիդավորում, ամբողջական կամ մասնակի, մրցույթով դրամաշնորհների տրամադրում, պետունեցվածքի տրամադրում օգտագործման համար անվճար կամ շուկայականից զգալիորեն ցածր գներով։ Պետությունը ծրագրում է օգնել պաշտպանական ձեռնարկություններին նաև լաբորատորիաների ու հետազոտական հզորությունների հարցով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ձգտում է օգտագործել իր բոլոր ուժերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման աճակցելու համար։ Այդ մասին Վեստնիկ Կովկասի թղթակցի հետ զրույցում հայտարարել է ամերիկացի դիվանագետ Ադրբեջանի Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մեթյու Բրայսան։ Բրազիլիան նշել է, որ Միացյալ Նահանգները չի կորցրել հետաքրքրությունը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում միջնորդության հանդեպ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի պատասխանատվության տակ է անել հնարավորը որոշումներ կայացնելու համար, որոնք քաղաքականապես կարող են բարդ լինել, բայց չափազանց կարևոր քաղաքական կարգավորման ձեռքբերման համար, նշել է Մեթյու Բրայզան։ Ընդ որում նա նշել է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Ջոն Քերին անձամբ ձգտում են անել ամեն բան հակամարտության կողմերին այն քաղաքական ճանապարհով լուծելու հարցում օգնելու համար։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երեք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում հանդիսավորությամբ նշվեց ուսուցչի մասնագիտական տոնը։ Մեծարման երեկոյին ներկայային ավակ միջին եւ երիտասարդ սերնդի մանկավարժներ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Մարատ Մուսայելյանը, քրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասարյանը, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը պաշտոնատար այլանդինք ուսուցիչ մի մասնագիտություն, որ բոլոր ժամանակներում հարգանք ու պատիվ է վայելել։ Նրանից է կախված մեր ժողովրդի մտավոր, գործնական ու բարոյական կերպարը, մեր երկրի ապագան։ Միջոցառմանը կրթական համակարգի աշխատողներին հանրապետությունում դասավանդող 3000 ուսուցիչներին շնորհավորանքի խոսք է ուղել կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը։ Սիրելի ուսուցիչներ, դժվար է գերագնահատել ձեր շնորհակալ ու նվիրական աշխատանքը, Աշտանք, որն ավելի շատ ծառայություն է նյուրված հայրենիքին, նյուրված մեր ապագային։ Դա մի յուրօրինակ առաքելություն է, առանց որի անհնար է պատկերացնել ազգի ներկան ու ապագան։ Մեր բարդ դժվարին օրերում ձեր անտորտունջ ամնացորդ նվիրումով գործնեությունը ներկայ է եւ ապագա սերունդներին ուղված կյանքի մարտահրավերներին արժանապատվորեն դիմակայելու եւ հաղթելու 25-ամյա անկախության տարիներին կրթության ոլորտը եղել է իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Վերջին տարիներին եւ այսօր էլ մեծ թափով շարունակվում է դպրոցաշինությունը։ Արվում է հնարավորը, որ մեր մտաղ սերունդը կրթություն ու դաստիարակություն ստանա նորմալ պայմաններում։ Սակայն ինչպես ասաց կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարը, դեռևս չլուծված հարցեր շատ կան։ Մենք ցավով ենք նկատում, որ քրթական համակարգի արժեվ ծառացած մի շարք քննիներ դերևս վերջնականապես չեն լուծվել, որոնք իրենց հետքը անշուշտ թողնում են քրթության հորակի եւ արտնավետության բարձրացման վրա։ Սակայն միաժամանակ հույս եւ վստահություն են ներշնչում պետական աջակցությունը, մեր իշխանությունների ողջերած ճիշտ քաղաքականությունը, որի շնորհիվ քրթությունը վաղուց արդեն դարձել է մեր երկրի երակա ոլորտ։ Տոնական միջոցառման ընթացքում ասմունքով երկոնվակով հանդես են եկել Արցախցի անհատ կատարողներ Երևանի քաղաքապետարանի Յուրի Բախշյանի անվան մակական ֆիլարմոնիայի էստրադային վագախումբը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը ամեն տարի սեպտեմբեր ամսին Արցախի կրթօջախների համար տարբեր նվերներ է բերում։ Այս անգամ Գազպրոմ Արմենիան Արցախը բերել համակարգիչներ, որոնց մի մասը 3 տրվեց Ստեփանակերտի Եղիշե Չարենցի անվան համար 7 միջնակարգ դպրոցին։ Պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Գազպրոմ ընկերությունից հերթական առաքելությամբ ժամանացյուրերին աշակերտները դիմավորեցին երկու պարով։ Համար 7 դպրոցի համակարգչային կաբինետը համալրվեց նոր համակարգիչներով։ Դեռ ավելին բացվեց նաև նոր կաբինետ, ինչը մեծ ուրախություն ապարգևեց ուսուցչական եւ աշակերտական կոլեկտիվին։ ԼՂ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Էրի Գրիգորյանի խոսքով Այս անգամ մենք նվերը ստացանք Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունից, որը սիրով մեզ տրամադրեց 60 համակարգիչ, ուրեմն մենք կազմավորում ենք դրանով երկու դասարան, մեկը այստեղ Ստեփանակերտի համալսարանի դպրոցում, մեկը Խաշաթաղի շրջանի Գողտանիկի դպրոցում։ Ծրագրի շրջանակներում համակարգիչներ կտրամադրվեն նաև հանրապետության շրջաներում գործող դպրոցների, ինչպես նաև նախարարության ենթակայության տակ գործող առանձին մարզական կառույցների։ Կարևորելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործումը քաղաքական պրոցեսում, կառավարությունը շարունակական քայլեր է ձեռնարկում հանրապետության դպրոցները նման համակարգչային տեղեկատվական դասարաններով համալրելու ուղղությամբ։ Դուելով առիթից ուզում եմ մեր երախտագիտությունը հայտնել Գազպրոմ Արմենիա ընկերության տնօրինությանը, որը սերտ համագործակցում է նախարարության հետ, եւ մենք հուսով ենք, որ սա կշարունակական եւ ապագայում մենք համատեղ իրականացնենք նման այլ այլ կատարել։ Նշենք, որ Գազպրոմ Արմենիա ընկերության այս անգամվա բարեգործական առաքելությունը ընդհանուր առմամբ կազմել է 6 միլիոն դրամ, թվով Արցախ է բերվել 40 համակարգիչ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Քարվաճարի հիմնական դպրոցում տեղի ունեցել միջոցառում նվիրված Արցախի հերոս Աշոտ Ղուլյանի Բեկորի ծննդյան օրվան։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Միջոցառումը կազմակերպել էր դպրոցի պատմության ուսուցիչների Աննա Աբրահամյանը, մասնակցում էին դպրոցի 10-րդ դասարանի աշակերտները։ Աշակերտներն իրենց ընկերների եւ դպրոցի ուսուցիչների համար ներկայացրին Բեկորի կյանքը։ Զեկուցման ընթացքում նրանք խոսեցին հերոսի անցած մարտական ուղուց, ներկայացրին կյանքի հերոսական դրվագներ։ Խոսելով Աշոտ Ղուլյանի մասին, նրանք հերոսին ներկայացին որպես հայրենասիրության օրինակ եկող սերունդների համար։ Երեխաները ներկայացրին նաև Բեկորի հայտնի մտքերն ասված հայրենիքի մասին։ Աշոտ Ղուլյանը ծնվել է 1959 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Բաքվում։ Արցախյան պատերազմի սկզբից նա իր համախոհ ընկերների հետ սկսել է զենք ու զինամթերք պատրաստել։ Բեկորը լեգենդ էր արդեն իր կենթանության օրոք, նշեցին զեկուցող աշակերտները։ 11 անգամ վիրավորվելուց հետո նրա մարմնում բազմաթիվ բեկորներ են մնացել, այստեղից էլ բեկոր մականունը։ Նշենք, որ Խարվաճարի դպրոցում անցկացվում է ճանաչենք մեր հերոսներին խորագրով միջոցառումների շարք։ Միջոցառման նախաձեռնությունը դպրոցի կազմակերպչական գծով փոխտնօրեն Անուշ Նալթակյանինն է։ Տարեսկզբին յուրաքանչյուր դասարանի հանձնարարվում է Արցախյան պատերազմի հերոսների ծննդյան օրվա արդի պատրաստել զեկուցումներ, միջոցառումներ։ Ճանաչենք մեր հերոսներին խորագիրը կրող միջոցառումների շրջանակներում դպրոցում կազմակերպում են նաև կինոդիտումներ, քննարկումներ, շարադրությունների մրցույթներ։ Մարզասերների համար Երեք Ստեփանակերտի Ստեփան Շահումյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում տեղի է ունեցել զոհված ազատամարտիկ Սերան Հարությունյանի հիշատակին նվիրված ամենամյա հուշամրցաշարի փակման արարողությունը։ Արարողությանը ներկա Հայաստանի Հանրապետության ատլետիկայի ֆեդերացիայի նախագահ Ռոբերտ Էմիյանը իր խորին երախտագիտությունն է հայտնել Արցախի ղեկավարությանն ու ատլետիկայի ֆեդերացիայի նախագահ Արտուր Թովմասյանին Արցախի ատլետիկայի զարգացումը խթանելու համար։ Մոսկվայում ավարտին մոտեցող շախմատի աշխարհի 8-րդ չեմպիոն Միխայել Տալի 10-րդ հուշամրցաշարում Հայաստանի հավաքականի առաջին համար Լևոն Արոնյանը վերջին տուրից առաջ մեկ միավոր է զիջում միանձնյա առաջատար ռուսաստանցի Յան Նեպոմնյաշուն։ Նախավերջին տուրի բոլոր պարտիաները ավարտվել են ոչ ոքի։ Վերջին տուրում Արոնյանը Սևերով կխաղա հնդիկ Վիշվանաթան Անանդի հետ։ Թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անպամացություն առանց տեղունների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 10-ից 14, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան տաքություն։ թվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված